بسم الله الرحمن الرحيم النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعدهم أولى ببعد في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا قال الله قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن بجلابيبهن ذلك أدنى أن يورفنا فلا يوزين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما हाणे हिन वक़्तु हीअ सूरत अहज़ाब आहे सूरत अहज़ाब टेटीह नंबर सूरत हिन मज़ा के आयतूं मूं पढ़ियूं आहिनि वरी शू इनशा पढ़ंदासीं शुरू खां पर पहिरीं आयत में जे पहिरीं जेका आया तूं पढ़ी उनजो मतिलबु आहे आई ओला नबी पाक सलाहु आलम जेको आहे बहितरु आहे तव्हां लाइ मोमिनन लाइ मिनफ़ सदन सिरनि खां सदन अफ़सनि खां सदन ज़ाति माण्हू ख़ुदि उन्हनि खां ओम महातो ओम ऐं सदन घर वारनि रसूल पाक मुतहरात मुतहारात जेके आहिनि से संदन मायरूं आहिनि मोमिन जेके आहिनि तिन जूं माहिरूं आहिनि मायूं आहिनि मोमिननि जूं जेको मोमिन न आहे त पोइ हुन जूं मायरूं कोन्हनि बसि जी हिकु ॻाल्हि हुजे हाणे हिकिड़ी इहा ॻाल्हि तमामु अहम आहे जेके बि हज़रतम जूं अज़वाज़ मुतहरात आहिनि जेके निकाह में आहियूं जेके हज़रत मारिया कप कपिया आहे ऐं हज़रत सफ़िया आहे या ॿिया बि जेके बि सभई हज़रत आयशा आहे हज़रत ख़दीजा मतिलबु सभु तेरहं औरतूं वफ़ात वक़्तु नव ज़िंदा हुयूं उहे सभु उमहात आहिनि मोमिननि जूं मोमिन जेकॾहिं सॾाए थो त उहे हुन जूं माइरूं आहिनि ऐं उनजे ख़िलाफ़ु जेकॾहिं को माण्हू ॻाल्हाए कंहिं बि अज़वाज मुतरात जे मुतलिक़ हज़रत आयशा जे मुतलिक़ या हज़रत हफ़्सा जे मुतलिक़ या हज़रत मारिया जे मुतलिक़ या हज़रत ज़ैनब बिन जैश जे मुतलिक़ या फलाण कंहिं जे मुतलिक़ त पोइ मोमिननि में कान्हे उहा मोमिननि मथां उहो न आहे भई ऐं हुन खां पोइ जेका मूं आयत पढ़ी हुन जो मतिलबु आहे त ए नबी फाक यानी कुल अज जेके तुंहिंजे घर वारनि खे चओवा तुंहिंजे चओ व बना थी क ऐं तुंहिंजी धीअरुनि खे चओ हाणे मतिलबु कहिड़ियूं धीअरूं हिकिड़ी धीअर हिकु धीअ हुजे हा हरत फ़ातिमादी अलाह ताला जेकॾहिं रुगो हिकिड़ी हुजे हा त اللہ ताला चओ हा त तुंहिंजी हिकिड़ी धीउ जेका अथई हुन तूं चओ पर अलाह ताला चए थो त तुंहिंजी धीअरुनि खे चओ धीअरू चार सम्झो उहो जेकॾहिं मथो कमाए न हू फलाणी हुई फलाणी थी तीर मथीर थियो हीउ थियो हू थियो पोइ इहा ॻाल्हि त तव्हां अमा तुंहिंजे धीअरुनि खे चओ ऐं हुन खां पोइ धीअरुनि खां सवाइ छा ॿियनि खे चओ वञी सवाल मोमिन ऐं सभिनी औरत मोमिननि जे घर वारनि खे औरतुनि खे चओ सभिनी मुस्लमान मोमिननि जे हाणे इहो हुकुमु न रुॻो न बि पाक सलाह सम्झे अजवाज मुतहरा ते आहे न नगो संस पाक धीअरुनि ते आहे न को खोसंदु न पर सभिनी मुस्लमान मोमिननि ते अॼुकल्ह मतिलबु त हुन ज़माने खां वठी अॼु ॾींहं ताईं सभ जो हुकुम आहे उहो सभु सम्झो शरीयत जो उहो कहिड़ो हुकुम आहे युदनीन कीन हिन जला हिन पंहिंजा रवा पंहिंजा चादरूं पंहिंजूं गंदियूं पंहिंजा जेके अथव उहे हेठि मतिलबु त पंहिंजे जिस्म ते सीने ते लाहियो त जीअं तव्हांजो जिस्म उघाड़ो ॾिसण में न अचे मतिलबु त हिकिड़ो त ॿाहिरि उहो हिन ई सूरत में आहे त वकल फी फीबलियूं ते कुम पंहिंजे घरनि में रहो घरनि खे ॿाहिरि निकिरो थियूं त पोइ मतिलबु त अहिड़े नमूने सां निकिरो जो तव्हांजो को उज़व अहिड़ो मतिलबु ॾिसण में न अचे जो जंहिंखे औरत अचे थो हाणे औरत जेका आहे औरात जेको औरात माना ओघड़ ओघड़ कहिड़ी आहे औरत माना ई आहे ओघड़ औरत असां सिंधी में चवंदा औरत माना औरत वूमन ऐं माई जेका बि आहे त हाणे उहा माना ई उनजी आहे ओघड़ औरत सॼी ओघड़ आहे अलाह मसले रसीद इन करे हुनखे एहतियात करणु घुरिजे त पंहिंजो जेकॾहिं वधि में वधि बूथ जेको आहे के खोले थियूं हलनि के बुरको थियूं पाइनि के स्कार्फ थियूं पाइनि के फलान थियूं कनि पाण उहो पाण में ॼाण मुंहिंजो मसलो इहो न आहे पर पंहिंजो बाहूं उघाड़ियूं करे ऐं पंहिंजो टंगूं उघाड़ियूं करे सीनो उघाड़ो करे पुठा उघाड़ा करे फलाण करे हीअं करे हू करे ॿार उघाड़ा करे मतिलबु माण्हू जेकॾहिं ॿाहिरि थो निकिरे पोइ ख़्याल सां रखे पंहिंजो घर में वेठो हुजे भई हिकिड़ा बाज़ारि में निकिरनि बि वरी हिकिड़ा ॿई एक्सट्रीम्स ॿिन्ही पासे ॿिन्ही पासे मुसीबत उहो पंहिंजो चवंदे असांखे टेलीफ़ोन करे इंग्लैंड वारे खे वज़ीर खे चवंदो मूंखे मिलिणो बि आहे पर आउं आहियां बि पंहिंजे बुरके में हाणे बुरके में तूं भई वज़ीर सां छा लाथी मिलणु वञी तूं पंहिंजे घर में रह टेलीफ़ोन खणी कर वधि में वधि पंहिंजो पर मतिलबु हिकिड़ी पासे इहा एक्सट्रीम आहे असीं वेंदासूं बि ऐं पर पंहिंजो ॿिया कमकार दुनिया जूं कंदासूं पर हूंदासीं बुरके में भई बुरके में ताईं कहिड़ो कमकार करे सघंदियूं पर पोइ पंहिंजे अहिड़े नमूने सां करियो जिते औरतूं हुजनि बसि पोइ औरतुनि खां ॿाहिरि तव्हां कंहिं वञिणो न पए पोइ अहिड़े अंदाज़ में वञो न पर ख़रीदारी बि कंदियूंसूं पर हूंदियूं बुरके में माण्हू ख़तरो लॻो पियो आहे भेण माण्हू डिॼनि था हीअ छा आहे कहिड़ी मुसीबत आहे बुरके में पई अचे हीअ तूफ़ान पियो अचे कहिड़ो आहे ख़बर न आहे त मतिलबु तव्हां उहो पंहिंजो लिहाज़ करणु घुरिजे तव्हांजा पुट आहिनि उनखे चओ त वञी ख़रीदारी करे अचनि तव्हांजा मुड़ुस आहिनि उनखे चओ त ख़रीदारी करे अचनि उन्हनि जो भाउर आहिनि तव्हांजा माइट मिटु अथव को ॻोठु को अथव को उनखे चओ त वञी ख़रीदारी करे अचे तव्हांखे कहिड़ो हिन टेम वरी बुरखो पाए थो वञो वरी पर जेकॾहिं वञो था बाज़ारि में शौक़ु केतिरो अथव भला असांखे मर्दनि खे हुकुम न आहे नबीअनि खे हुकुम न आहे त हरूभरु बे बे मक़सदु बाज़ारुनि में घुमंदा वतनि ऐं ॿिए कंहिं मोमिन मुस्लमान खे बाज़ारि जी बुछड़ी जॻहि आहे उते तव्हांजो वञण जेको शौक़ु जे लाइ मतिलबु त उहो उहो ज़रूरी न आहे त माण्हू वञे अहिड़े नमूने सां पर हाणे जेके तव्हांखे वञिणो आहे लाचार तव्हां मुड़ुसु बि कोन्हे को अलाए मरी वियो अलाए जहिड़ो आहे भेण सां मुसीबत हर जेकॾहिं तव्हांजो भाउ बि कोन्हे को पुटु बि कोन्हे को माइटु मिटु को कोन्हे तव्हांखे वञिणो ई आहे भला वञो पर पोइ कपिड़ो ॾिठो अहिड़े नमूने सां पाए वञो त उहो घटि त न थिए सां हाणे को पर इंग्लैंड विंग्लैंड पर सभु सां मुसीबत में मुल्क आहिनि हिकु ॿिए जे ख़िलाफ़ु इहा ॻाल्हि हिकिड़ी मतिलबु हिकिड़ो मॉडरेशन जेका माण्हू नथो वठी सघे त भई कमु बि करे अहिड़े नमूने सां जो माण्हुनि खे रुगो ॾे बि न त हिकिड़ो त लेवल इहा आहे ॿी आहे लेवल सभु असां सभु पुठियां उघाड़ा मथो उघाड़ो अॻियां उघाड़ मुंहिंजो क्ली विझ वेठा ॾेखारियूं भई न हेॾा वॾा भेण मुसीबत काफ़रनि जो तव्हांखे सनत मुहम्मद रसूल सलाह जी सनत इब्राहिम अल जी आहे पंहिंजा नह भेण सां लाहियो पंहिंजा कपिड़ा बि सुठा पायो फज़ीलत वारा जेके माण्हू पाए सघनि था भेण काफ़रनि जो लिबास पाइण माना तव्हांखे कहिड़ो भेण फ़ाइदो आहे न बसि असीं ई कंदासूं असां ई कंदासूं जीअं वणे तीअं करियो पर पोइ हाणे तव्हां ते हुकुम ई आहे अलाह ताला जो अला तालकुम मञो न मञो तव्हांजी मर्ज़ी आहे कुल यान बि अजाजिक मोमिन जे औरतुनि खे त इहे मोमिन जूं औरतूं आयो त पोइ ईअं कयो इहो इन करे तव्हां ख़बर पए माण्हू खे भई सुठियूं फज़ीलत वारियूं औरतूं आहिनि हीअ प्रोस्टिट्यूट्स कोन्हनि जंहिंखे असीं वञी चवंदो हलंदी मूंसां गॾु हा हलंदुसि वेठियूं आहिनि पंहिंजो सॼे भरिया पिया आहिनि मुल्क जेके आहिनि से हुननि सां भई ख़बर ई पवंदी परे खां ई त लिबास त बाबा हीउ जेका आहे माई हलण वारा तयारु आहे मूंसां उनखे वञी सॾु कयां त हल हली आहे चयो अॼु तयारु आहियूं हाणे त तव्हांखे मतिलबु परे खां ई ॾिसंदा भई हीअ मुस्लमान मुंहुं आहे न कपिड़ो लटो ई हू हुन खां परे भॼी वेंदा पर हणे न पादर छिके कबूत में हाणे ॿियनि मुल्कनि में पादर त हणनि न हणनि पर हाणे सुवाल आहे त माण्हू हिते बि पसंदि कोन था कनि त स्टियरिंग को करे वेठो हुनखे ॾिसे वेठो पंहिंजे मुल्क में इहा पुछल पढ़ाई का माई ॾिसंदा वेठा हुनखे तकींदा को लंघंदी उतां वेठा तकींदा पंहिंजे माण्हुनि में ई फज़ील कोन्हे का ज़ालिख अदना ऐं इहो रफ़ न जीअं तव्हांखे सुञाणनि माण्हू तव्हां सुञातियूं वञनि उहे औरतूं त भई हीअ जेके मुस्लमान आहिनि मोमिन आहिनि हीअ प्रोसिट्यूट्स कोन्हनि हीअ बुछड़ियूं औरतूं कोन्हनि हुन करे तव्हांखे सताइनि न तव्हांखे अज़ियत न ॾियनि फला यू ज़ैन फला यू ज़ैन तव्हांखे अज़ियत न ॾियनि अज़ियत ॾियनि हा त हीअं त ख़ुदि ई तयारु हुन भई ठीकु आहे असां के को छेड़े थो वाह को मज़ो करे थो वाह पोइ ईरान वारियूं वरी औरतूं चवंदियूं भई असां हे तेल फुलेल करे ॾाढा पंहिंजे डॉक्यूमेंट छा चइबो आयो उहो करे निकिरूं थियूं असां ॾे हिकिड़ो निहारे ई कोन्ह अथव <laughs> वेहण पुटु चए उहो चवंदा असां ॾे को निहार सही असांखे को अखि त हणे असांखे को छेड़छाड़ त करे पोइ हाणे मतिलबु त अहिड़ो तव्हांजो छा मोटिव आहे जॾहिं अहिड़े नमूने सां तव्हां वञो था बकार अलाह गफ़ूर रखीमा अलाए त बख़्शण वारो आहे पर कुझु फज़ील तव्हां बि सिखो हाणे इहा हिकिड़ी हा इते आहे माण्हुनि जे दिलनि में जेको आहे रसोल पाक सलासम जे अज़वाज मुतराद जे मुतलिक़ जे मुतलिक़ ऐं ॿियनि मतिलबु इंसान मोमनीन जे मुतलिक़ जेको ख़्यालात आहिनि हुननि जे लाइ अलाह ताला फ़रमाए थो हिते इलम यन तहिल मुनाफ़िकून जेके मुनाफ़िक़ आहिनि हिन ॻाल्हि तां न हटंदा हिन ॻाल्हि तां कहिड़ा हटंदा त पंहिंजो ॻाल्हियूं कंदा हुन वक़्तु जे रसूल पाक सलास गुज़ारे वेंदो त फलाणी जेका आहे मतिलबु त हादल मोमनीन जंहिंखे असां चऊं त उन सां शादी कंदुसि या हीअं कंदुसि ऐं हीअं कंदुसि ऐं ॻाल्हियूं कनि हाणे इहे ॻाल्हियूं जेके तकलीफ़ वारियूं हुयूं जेके असुल पाक सलाह सां असांखे ख़राबु थी लॻियूं तकलीफ़ वारियूं यूज़ यूज़ीन जो जेको मतिलबु आहे हिते ल इलम यानतल मुनाफ़िकनि जेकॾहिं मुनाफ़िक इन ॻाल्हि तां न हटंदा इन ॻाल्हि खे छॾे न ॾींदा बुछराई मतिलबु त अहिड़ो इहा ख़्यालु जेके रसूल पाक जे घर वारनि जे मुतलिक़ अहिड़ा छॾ न छॾींदा वली नफ़ी क़ क़ कलूब मर्ज़नि जन माण्हुनि जे दिलनि में मर्ज़ु आहे मुनाफ़िक जेके आहिनि ऐं मतिलबु त काफ़र आहिनि या छा आहिनि वल मुरज़ून फिलनत ऐं जेके ख़बरूं वेठा मतिलबु त हज़ूर सलाहु सम्झे आज़वाज़ मुरा मुत ख़बरूं वठा पखिड़ीनि के ख़बरूं वरी सूरत नूर में आहियूं के ख़बरूं वरी सूरत तहरीम में मतिलबु त इहे जेके सूरतूं आहिनि सूरत तलाक आहे पंजहठि नंबर सूरत तहरीम आहे छाहठि नंबर ऐं हुन खां अॻु में पंहिंजो सूरत अचे थी चोवीह जेका सा हिन सूरत खां पोइ लथी आहे सभई त पोइ सूरत नूर में ॻाल्हि आहे इफ़क़ जी त हज़रत आयशाह जे मुतलिक़ आहे हिते हज़रत ज़ैनब बिन जहश जी ॻाल्हि आहे या ॿियनि उ मोमिनी जी ॻाल्हि आहे त हुनजे मुतलिक़ पोइ मतिलबु अहिड़ियूं अजायूं सजायूं जेके ॻाल्हियूं ऐं हींअर जेको यूरोप वारा माण्हू जेके काफ़र आहिनि जेके क्रिश्चन आहिनि यहूदी आहिनि उहे ॿ हुननि जा मुख़्त मेजर थीम्स आहिनि रसूल पाक पाकम जे पर्सनैलिटी जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाइण जे लाइ हिकिड़ो आहे त हुन यहूदियुनि सां जेको छा कयो पर यूदियुनि जा जेके टे कबीला हुआ भई हुनखे छलूं पियो छो जो गद्दार भेण सां तमामु बुछड़ा जो रसूल पाक जॾहिं तकलीफ़ हुजे जॾहिं को माण्हू हमिलो करे अचे त हू उन उनजो साथ ॾियनि रसूल पाक सलाह जे ख़िलाफ़ु त हाणे अहिड़े माण्हू खे केरु सहंदो पोइ हुनखे हिकिड़े खे पहिरीं हिकु ॾियूं पोइ वरी ॿिए खे हिकु ॾियूं पोइ टियनि टियों जेको कबीलो हो उनखे पोइ उन मारणो पियो जेके माण्हू हुआ जेतिरा बि हुआ मतिलबु त इहो हिकिड़ो गद्दारी जो थियो सिलसिलो हाणे इहो जेको आहे उछलींदा हींअर यूरोप वारा माण्हू त हे रसूल पाक स्लाज़म हीअं कयो हीअं कयो हीअं कयो भई अहिड़ा गद्दार जेके हूंदा क़ौमी पोइ नेठि हुननि खे हिकिड़ो दफ़ो छॾिबो ॿियो दफ़ो छॾिबो पोइ वेंदा हलिया वरी हुतां ई तयारियूं करे वरी ईंदा वरी बुछड़ायूं कंदा पोइ हुनखे ख़तमु करिणो पवंदो हेठि पोइ हिकिड़ो इहो आहे ॿियो मसइलो जेको यूरोप वारा जेके यहूदी ऐं क्रिश्चन ऐं जेके काफ़र आहिनि जेके अथिस्ट आहिनि रसूल पाक सलाह जे मुतालिक़ त अजवाज़ मुतहरात जे मुतालिक़ जेके कूड़ जेके घड़ीनि था ठाहिनि था पोइ ई था कनि उहो त पोइ ख़ुशूसनि उहो जेको हदफ़ आहिनि से आहिनि पंहिंजे टे महातुल मोमिनीन पंहिंजो ख़ुशूसनि हज़रत आयशा ख़ुसूसनि हज़रत ज़ैनब बिन जश ऐं हज़रत हफ़्सा अलाह अल्ला ताल सभई जेके आहिनि उनजे मुतलिक़ जेके ॻाल्हियूं था घड़ियुनि पोइ उहे जेके आहिनि अज़ियत ॾियण वारियूं आहिनि मुस्लमाननि खे बि अज़ियत मोहम्मद पाक सलाहु खे अज़ियत सॼी क़ौम खे पर उनजे लाइ माण्हू खे खपे त सॼो इल्मु हुजे त भई कहिड़ो जेकॾहिं काफ़र तव्हांजे आॾो को ॻाल्हि चवे थो त उनजो कहिड़े नमूने सां जवाबु ॾेई सघिजे पोइ छा चइजे ईअं जेके तव्हांखे ख़ुदि ई ख़बर कोन हूंदी असांखे ख़ुदि ख़बर कोन हूंदी त भई छा थियो छा न थियो कहिड़ी ॻाल्हि हुई कहिड़ी ॻाल्हि हुई ऐं मतिलबु त पोइ हू जेके हावी थी वेंदा हलिया छो जो हुननि जो हुनजो त कुफ़ुरु आहे हुनजो का काफ़र आहे हुननि जो तरीक़ो ई इहो आहे भई असांखे हिसा आहे असांखे चवनि तव्हांजो न बि त अहिड़ो ख़राबु माण्हू अलाह हौल लाहौल कुवत अलाह अहिड़ो अलाह ताला हिन सूरत में चए थो उस वतसु न तव्हांखे नबी नबी पाक सलाहु जो मॉडल आहे जंहिं ते माण्हू हली सघे उहे अख़लाक आहिनि किरदारु आहिनि पंहिंजे सॼे नमूने में पर जेकॾहिं सभई डिस्टार्ट करण जी कोशिशि कंदा ऐं तव्हांखे ख़बर कोन हूंदी असांखे का ख़बर कोन हुई असीं कीअं हुननि खे जवाबु ॾियूं की जेकॾहिं को मतिलबु छेड़छाड़ नाहे करिणी हरू भरू को बहस मुबैस में पवण जी का ज़रूरत कोन्हे पर पोइ जॾहिं इहे काफ़र इहे उहो था त हुन वक़्तु माण्हू खे हिमत हुजे ज़रूरत हुजे जो हुनखे चए ख़बरदार इहा ॻाल्हि ईअं न आहे जेकी तूं चवीं थो इहा ॻाल्हि हीअं आहे जीअं असीं तोखे ॿुधायूं था तुंहिंजो इहा ॻाल्हि हीअं आहे हीअं आहे हीअं आहे ऐं तव्हांजे मुआशिरे में हीअं हीअं हीअं हीअं आहे ऐं हीअं हुयो ऐं हीअं हुयो ऐं जेके एक्यूज़ेशन्स तव्हांजा आहिनि मसलनि हज़रत हज़रत आयशा हुनजी उमिरि हेतिरी हुई या ओतिरी हुई त भई हिकिड़ो सिलसिलो थींदो आहे पुराणे सॼे कल्चर्स वग़ैरह में त हिकिड़े बिसरो जेके चइबो आहे पंहिंजो मङणी चइबो आहे उहा मङणी थी वेंदी आहे हली पोइ पंजनि सालनि खां पोइ ॾहनि सालनि खां पोइ जेतिरनि सालनि खां पोइ जेको आहे सो वरी पोइ शादी कंदा आहिनि मतिलबु त इहो सभिनी कल्चर्स में अॻ में हुयो तव्हांजी जेका क्वीन एलिज़बैथ फस्ट हुई जेका छहनि सालनि जे उमिरि में हुन जी थी वई हली उन पोइ जॾहिं वरी पोइ थियो वरी बि जेका ब्लैक ब्लड मैरी जेका आहे तव्हांजी स्कॉटलैंड जी क्वीन जेका उन टिनि सालनि जी उमिरि में हुनजी मङणी थी वेली मङणी थी वई जो मतिलबु इहो कोन्हे त उन ई ॾींहुं हुनखे शादी करे ॾिनऊं उहा वेही हली जो तव्हांजे पंहिंजे कल्चर में तव्हांखे हुनखे ख़ुदि ख़ुदि पंहिंजी हुनजी हिस्ट्री जी ख़बर कोन्हे जेकॾहिं भई हुनखे बूथ में हणिजे ईअं करे त भई हीअ ॻाल्हि हीअं आहे हीअ तव्हां कल्चर हीअं आहे भई विश्वास करे था छॾनि माण्हू भई हीअ तुर सां शादी कंदी हीअ एतिरनि साल मतिलबु जॾहिं तयारु थी थिए हुनजी माउ जेका शादी थी ॾिए त भई हाणे मुंहिंजी धीअ जेका आहे सा शादी जे लाइक़ु थी वई हले मतिलबु त हाणे हुनखे रुखसती जंहिंखे था चइजे त उहो रुखसती करे था ॾियूं हाणे तयारु आहे मतिलबु त भले वञी पंहिंजे मुड़ुस सां गॾु रहे त वक़्तु हुनखे छॾिजे थो त भई तूं वञ मुड़ुस था रह भई इहो सभिनी कल्चर सां असां हिंदुनि मंझि बि ईअं शादी करे ॾींदा हुआ पंहिंजो पोइ पंजनि साल खां पोइ की सतनि साल खां पोइ की ॾहनि सालनि खां पोइ ढोल मारू जो किसो आहे त हुनजी पाण में मङणी थी वई हुआ तॾहिं हुन खां पोइ जॾहिं तेरहं पंद्रहं साल सत्रहं साल जेतिरा बि साल थी विया पंहिंजी ॿई ॿालक थिया त वक़्तु छोकिरी पाण मारी जेका मारी जेका आहे त नियापो ॾियारे मोकिलियईं त हा पंहिंजो पर उन मेटॉफरिकल लैंग्वेज में त पंहिंजो वणु तयारु आहे पंहिंजो फ्रूट तयारु आहे वग़ैरह वग़ैरह अहिड़े नमूने सां मतिलबु त पंहिंजी पाण जेका ढोल जी आहे मारवी उन ढोल खे नियापो ॾियारे मोकिलियो आहे मतिलबु अहिड़े नमूने सां कल्चरल हुन लैंग्वेज में आहे त भई असां असां वटि बि ईअं वरी मङणो करे छॾींदा हुआ पोइ जेतिरा बि साल अॻु में चवंदा हुआ हीअ असां ॾींदासीं हुनखे पोइ जॾहिं शादी जे लाइक़ु थींदा ॿई ॼणा तॾहिं वक़्तु हुननि खे शादी करे ॾींदा या रसूल पाक सलाह में हज़रत आशा मुतलिक जेको मेजर थीम आहे इहो रिफ्यूटेशन ऐं पंहिंजो इहो चवण जो सूरत नूर में ॿियो वरी इफ़क़ जो मसालो थो अचे हुनजे जेको बोहतान हुते आयो त बोहतान जी वॾी ॻाल्हि आहे उहा माण्हू खे मालूम हुअणु घुरिजे भई छा बैकग्राउंड कहिड़े नमूने सां मालूम हिते जेके आहिनि इहे सूरत एज़ाब में हज़रत ज़ैनब बिन जहश जी ख़ुशूसनि ॻाल्हि आहे हाणे इन्हनि ॿिन्ही उमहातल मोमिन मज़ा जेको हुन उम्मत मुहम्मद सलाहु खे फ़ाइदो थियो आहे हज़रत आशर री अलाह ताला जो थियूं हज़ार हदीसूं आहिनि यानी हदीसुनि जा जेके कलेक्शन्स आहिनि हुन में सभिनी खां वधीक जेके चारि माण्हू आहिनि तंहिं मज़ा हज़रत आशा आहे जंहिंमें सभिनी खां वधीक हदीसूं माना उहो एॾी छा चइजे त मच्योर माइंडिड औरत हुई जो रसूल पाक सलाह सां इहे अठ ॾह साल जेके आख़िरि में शादी वारा रहिया गुज़रिया ॾह साल कोन मतिलबु त मदीने में अचण खां पोइ कुझु साल खां पोइ शादी थी निकाह थियो पर रधा हिक ॿिए सां भरिसां हुआ हिक ॿिए जा माइटु हुआ हिक ॿिए सां उथणु वेहणु हो तंहिं करे सॼी हूअ यादि कंदी वई आहे छा छा जेका बि त एतिरियूं हदीसूं हुनखे यादि आयूं ऐं एॾी मतिलबु त हुनखे तफ़सील क़ुर जो हुनखे मालूम आहे इहे सभई ॻाल्हियूं उतां मालूम थी थियनि त माना हिकिड़ी मच्योर माइनेड औरत हुई हुन वञा हेतिरो फ़ाइदो हिन उमत मोहम्मद सलाहु आसम खे थियो आहे ऐं अहिड़े नमूने सां हज़रत ज़ैनब बिन जैश जेका आहे सो तमामु हिकिड़ी सखी औरत ऐं रसूल पाकिस्तान जी तमामु वेझी माइटियाणी हुन में हुनजे सां शइ निकाह करण मा केतिरियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि पुटेलो जेको आहे उन जे ज़ाल सां शादी नथी करे सघिजे या पुटेले खे पंहिंजो पुटु सचो सम्झणु उहो जेको आहे इहे सभई ॻाल्हियूं इन्हनि जे उन सां ख़तमु थियूं हिते वरी ॿियो चवंदो भई जंहिंखे वणे सो चवंदो हिते जेकी वणे सो चवंदो भई फितनो जेको आहे सो न कर कजे मतिलबु जेकॾहिं तई को बि माण्हू जेको आहे कंहिं बि फिरके जो कंहिं बि क़िस्म जो जेकॾहिं रसूल पाक सलाह जी आज़वाज़ मुतहरा मुतल का ॻाल्हि करे थो उनजे ख़िलाफ़ु त पोइ अलाह ताला हिते ई हुकुम कयो आहे हाणे इहे आयतूं आहिनि जेके पंहिंजो सठि आयत खां वठी पंहिंजो ॿाहठि आयत ताईं इहे आयतूं आहिनि सूरत एज़ाब जूं लम यंतहिल मुनाफ़िक़ून तहिल मुनाफ़िक जेके आहिनि से जेकॾहिं इहा ॻाल्हि बंदि नथा कनि ख़तमु नथा कनि या ॻाल्हि छॾी नथा व लज़ीनी क़ुलूबम मरदुनि ऐं जंहिंजे दिलनि में मर्ज़ु आहे उहे इहा ॻाल्हि नथा छॾनि हज़ूर पाक सलासम खे अज़ियत ॾियण खां हज़ूर पाक जे आज़वाज़ मुतहरात ऐं निसान नबी जे मुतलिक़ ॻाल्हियुनि करण खां जेकॾहिं नथा मुड़नि वल लज़ी नफ़ी कुलू हेम मरदुनि वल मुरजिफ़ू नफ़िल मदीनत ऐं शहरनि में पखेड़ ॻाल्हियूं रसूल पाक जे अज़वाज मुतहरात जे ख़िलाफ़ इहे ॻाल्हियुनि पखिड़ खां बसि बसि नथा कनि न कमु त असां तोखे हुननि ते बभारींदासीं नबी पाक सलाहु खे त हिननि खे ख़तमु कर हिन खे छा कर हिन सां मुक़ाबिलो ॾे हिन खे पंहिंजो मुंहुं हिन खे हिनखे न युजा न न फी हा इला कलीला पोइ त ई हिन सां गॾु रही सघंदो पहिरीं हिकिड़ी ॻाल्हि न you will have I to leave or get killed ऐं हिते उहा अचे थी हीउ पंहिंजे क़ुर शरीफ़ जो हुकुम आयो ॿियो कोन्हे को माण्हू ठाहियो आहे हीउ कयो आहे हू कयो आहे जेकर तव्हां फितनूं पखिड़ियो था ऐं ॻाल्हि वराए वराए वराए वॾे हुन ढींग ढोंग वॾे हुन सां कयो था त पोइ तव्हांखे ख़तमु या सां निकिरी भॼूं हणी पवंदो मुल्क जा या तव्हांखे ख़तमु कबो चवे थो हिते फी हा अलाह कलीला पोइ तव्हां सवाइ रही न सघंदो सवाइ थोरे वक़्त जे कहिड़ो थींदो छा थींदो मलाऊ नीन अलाह जी लहनत हुननि माण्हुनि ते आहे जेके ईअं कनि था रसूल पाक खे अज़ियत ॾियनि था रसूल पाक जे आज़वाज़ जे मुतहात जे मुताल निसान नबी जे मुतालिक़ मनाथ जे मुतलिक़ रसूल पाक सलाहु जेकॾहिं का ॻाल्हियूं कनि था त मलाउनीन मलाउनी न आहिनि उहे जिते तव्हांखे हथु अचनि ओखिज़ू पकड़ियो पकड़ियो तख़्तिला कतलु पूरो कयो मारियो वेंदो कुथिलू ते दे विल बी किल ॻाल्हि सही सिधी क़ुर शरीफ़ जो हुकुम आहे निसार नबी जे मुतालिक़ ॻाल्हि करणु इहो उम्मत मुहम्मद सलाहु ते ज़रूरी आहे जेकॾहिं को ॻाल्हि करे थो कंहिं बि काफ़र हुजे पंहिंजो को फलाणे फिरके जो फलाणे टीरे जो मठीरे जो जेको बि हुजे निसान नबी जे मुतल उमहातुल मोमनी जे मुतालिक़ जेकॾहिं का ख़िलाफ़ु ॻाल्हि करे थो उनखे क़तलु करिणो आहे बसि इहो हुकुम आहे अलाह ताला जो पोइ वरी हुन में को लचक फचक हीउ उहो कोन्हे को त असांखे क़तलु कंदो असांखे हीअ कंदो असांखे हू कंदो त अहिड़ो फितरू पखिड़ो छिला था पंहिंजो हाणे हिकिड़ी पैदा थी आहे हिन सां मुसीबत उहो वरी मतपटे थी पई माण्हुनि सां मुक़ाबिला कंदी ॿियो हिकिड़ो कंजर हुयो लंडन में वेठो उन तमामु बुछड़ी ॻाल्हि क कई पोइ हुनखे उहो जेको लिबनान में आहे हिननि जो वॾो उन मना कई भई अहिड़ी ॻाल्हि असांखे करण जी हुकुम न आहे केॾा बि हाणे शिया हुजो धूड़ हुजो मुंहं में जेको बि हुजो पर मना आहे असांखे त महातल मोहमिन जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हि चवण जी फलाणे असांजे जेको आहे छा चइबो आहे आयत ऐं फलाणो उहो उन असांखे चयो आहे भई अलाह ताला जो हुकुम ई सोसो लिखियो पियो आहे उहो तव्हांखे मञण में अचे कोन आयता फलाणे चयो आहे जी ॻाल्हि मञो चुप करे पियो न भई भुछराई जी ॻाल्हि करा वठंदा ऐं मलाफ़ा इहो तरीक़ो आहे अलाह ताला जो तरीक़ो आहे सुनत आहे अलाह अलाह ताला ईअं कंदो आहे मूंशा आल जे ख़िलाफ़ु जन ॻाल्हायो पोइ उन्हनि खे अलाह ताला गर्क कयो उन्हनि खे अलाह ताला मारियो उन्हनि खे अलाह ताला ॾेखारियो भई हीअ हीअ आहे हीअ आहे उनजो किसो हिन ई सूरत में आयो त मूसा अल इस्लाम खे जीअं अज़ियत थी ॾिनी माण्हुनि वरी साहिल तीअं त ही नबी पाक सलाहु खे अज़ियत न ॾियो अलाह ताला हिन में कयो इहे ॻाल्हियूं सुनत सनत अला आहे फिलनत अल ख़लाओ में तव्हां खां अॻु में जीअं गुज़री विया उन सां बि अलाह ताला जो इहो तरीक़ो हो त नबीनि अलाम जे ख़िलाफ़ु जेकॾहिं ॻाल्हायो थिए या उन्हनि जे घर वारनि जे मुत ख़िलाफ़ थी ॻाल्हायूं त पोइ उन्हनि खे अलाह ताला सख़्तु साथ ॾिनी वलनि तजल सुनत अलाह तब्दील आहे ऐं अलाह ताला जी सुनत में अलाह ताला जे तरीक़े में को तव्हां तब्दील न ॾिसंदो को अॼु हीअ ॻाल्हि कयईं अॼु हू ॻाल्हि कयईं न इहा सुनत आहे अलाह ताला जी त अलाह ताला ईअं कंदो तंहिं करे तमामु मोहताज थियणु घुरिजे भई त कंहिं बि नमूने सां नथा मञो त चुप करे वियो माठि करे वियो फज़ीलत हिकिड़ो फितनो आहे छा तो पखिड़ियो फितनो फितनो पखिड़ींदो त पोइ उन सज़ा मिलंदी पोइ मतिलबु त माण्हुनि खे छेड़छाड़ कंदो त पोइ माण्हू बसि करे वेहंदा त पोइ त बेगरत थींदा जेकर माण्हू बसि करे वेहंदा ऐं चुप करे वेही ॿुधंदा चवंदा हा तोखे बसि सभु चल इजाज़त आहे तूं जेकी गारियूं वेठो ॾे पंहिंजो नबी पाक जे अज़वाज़ मुतहारा जे ख़िलाफ़ु निसान नबी जे ख़िलाफ़ु बनात नबी जे ख़िलाफ़ु तूं वेठ जेको चवे तोखे धूड़ मां में हुजे सो तूं वेठो चओ ऐं असीं चुप करे वेठा ॿुधंदासूं पोइ ॿुधंदो बिना अहिड़ो त को बेगरत माण्हू हूंदो जेको अहिड़ो चुप करे वेही ॿुधे ॻाल्हियूं त तव्हां चुप करे वियो तव्हांखे भेण कहिड़ो खुटी खयो आहे जो हाणे एतिरा फितना था कयो हींअर हिननि जो मथो ख़राबु थी वियो हलियो ऐं वेठा उबता सुबता बसि हाणे सिया फतह कनि था अमेरिका हिन जी मदद करे थो हाणे सीरिया ऐं इराक फतह कयो अथऊं इराक ते हूअं ई कब्ज़ो हाणे पाकिस्तान वाकिस्तान हिन में हिते हिननि जो ॾाढो मुड़साई थी वई हली जिते किथे मतिलबु वेठा वॾा फंक्शनूं कनि ऐं उहो पुलिस हुनखे सभु प्रोटेक्ट करे थी खणी वञे वरी अहिड़ी बेहूदी औरत भई त तव्हां छा लाइ मतिलबु त हुनखे मथो था ख़राबु कयो हुनखे सपोर्ट था करियो हुनखे प्रोटेक्शन था ॾियो छा था हुनखे वॾ ॿ धीउ पकिड़े वञा के हलायोसि केस हुन ते भई छा ला तूं तूं अहिड़ी फितनेस जी ॻाल्हि करी फिर नबी पाक सलाहु जे ख़िलाफ़ु गुफ़्तगु करणु हीअ सज़ा अलाह तालाब में पंहिंजे आयत अठवंजाह खां वठी ॿाहठि आयतुनि ताईं ॿियो पढ़ी ॿुधायो छा मतिलबु आहे हुनजो अलत छा आहे अल बैत अल माराए घर वारियूं घर वारियूं मारण जूं हुन सां ज़ालू हुन जूं नरगो हुनजी धीअ भर हुनजा पुटु पोटा ॿोटा सभई अलत इन सेंस में पर मथो हिन जो ख़राबु चई न पोइ जेके पंहिंजा आहिनि पंहिंजा भई हिन जा घर वारियूं आहिनि उहे त सभु बेकार आहिनि ऐं बसि उहो बसि फलाण जेको आहे लाहौल वलाको त यास अहिड़ी अहिड़ी ॻाल्हि करण जी तव्हांखे कहिड़ी ज़रूरत आहे भई त अलाह ताला जो क़ुर आहे उहो ॾींहुं तव्हां उछले छॾियो आहे ऐं पंहिंजो पंहिंजा ख़्यालु पंहिंजी दिलि जा नफ़्स जा हवाऊं उनखे बसि मथे खणी कयो अथव ऐं सॼी सूरत अहज़ाब जेको आहे इनशा अलाह असां आस्ते आस्ते पढ़ंदासीं शुरू खां वठी वरी पर हीउ मेजर जेको थीम हुयो हुनजो इहो हुयो त भई अॼु बि जेके माण्हू आहिनि पंहिंजो वरी वेस्ट जा यूरोप जा असांजे विच में घिरी पोइ इहो मसालो उथारींदा साईं पोइ भला रसूल पाक सलाह साल अहिड़ी इजाज़त हुई या हीअं हुई या हीअ शरीयत हुई हीअ हुई हीअं छो कयईं हीअं छो कयूं हेतिरियूं औरतूं हेतिरियूं शादियूं इहे छा पोइ मतिलबु त हाणे तव्हां वरी कहिड़े किनारे ते आहियो इस्लाम जे किनारे ते आयो त पोइ क़ुर में जेको लिखियो पियो आहे अलाह ताला हुनखे इजाज़त ॾिनी आहे पोइ जेको बि मतिलबु उहो कुझु अठवंजाह सालनि जी उमिरि ताईं रसूल पाक साहब ॿी का शादी कोन कई हुन खां पोइ जेको केतिरनि टेवंजाह सालनि जी उमिरि ताईं का का शादी ॿी हज़रत खदी जादी अलाह तालई हुई हुई हाणे टेवंजाह सालनि खां पोइ जेको माण्हू आहे उहे शादियूं उन्हनि जो को मक़सदु हुयो मतिलबु त हिकिड़ो त पंहिंजे क्रेशन सां वास्तो वधाइण जे लाइ ऐं ॿियो जेके ॿियूं कबीला हुआ उन्हनि सां वास्ते वधाइण जे लाइ मतिलबु त उन्हनि जी हिकु माना आहे ऐं उहो तव्हांखे सम्झ में नथी अचे त मतिलबु त पुछो ॾिसो तफ़सीलनि में लिखियो पियो आहे पर मतिलबु न माण्हू उहा चिक चिका चिक चिका हण हण माण्हू खे ख़राबु करणु मथो माण्हुनि जो मतिलबु त अहिड़े नमूने सां फितनो पैदा करण जे लाइ जीअं हिकिड़ी टेंशन हिकिड़ो रहे हिकिड़ो जहिड़ो जेको आहे सो क़ाइमु हुजे पोइ सभई हाणे काफ़र जेके आहिनि पंहिंजी पर काफ़रनि खे जो मथो ख़राबु करण वारा ई असांजा पंहिंजा जेके माण्हू आहिनि पोइ वरी चवंदा उहे पंहिंजे निसान नबी जे ख़िलाफ़ु जेके उमहातुल उमातिन जे ख़िलाफ़ु वारा जेके असांजा पंहिंजा घर जा भाती जेके आहिनि से चवंदा बसि हीअं थी वियो हूअं थी वियो हीअं थी वियो हूअं थी वियो भई तव्हां ख़ुदा ख़ौफ़ करियो रब पाक वटि हिसाबु